بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو موينغي ورحمة موينيكو رحمو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا Ewe nabii mtakapowapa talaka wanawake basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao na fanyeni hisabu ya eda na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu mlezi msiwatoe katika nyumba zao wala wasitoke wenyewe ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu msikiuke. Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu nafsi yake. Ujui labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya. Fa idha balagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dhawi 'adlin minkum wa aqimu shahadata lillah ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا Basi wanapofikia muda wao ima warejeeni mwaweke kwa wema au farikianeni nao kwa wema na mshuhudishe mashahidi wawili waadilifu miongoni mwenu na simamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Hivyo ndivyo anavyoagizwa anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho.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 Allahu akbar, Allahu akbar. La Suratu Talaq imeteremka Madina. Sura hii inaeleza baadhi ya hukumu za talaka na eda na namna zake na hukumu zake tangu kubaki mwenye eda katika nyumba aliyopewa talaka ndani yake na wajibu wa kumtazama kwa matumizi na maskani. Na kati ya hukumu hizi kama ilivyomwendo wa Qur'an ipo ahadi kwa mwenye kufuata amri za Mwenyezi Mungu na onyo kwa mwenye kukiuka mipaka yake. Kisha sura imeashiria malipo ya wenye kutakabar wakakataa kutimiza amri za Mwenyezi Mungu na watume wake. Na ikahitimisha sura kwa kuwahimiza waumini wa mche Mwenyezi Mungu na kuwakumbusha neema za kuwapelekea mtume anayewasomea aya za Mwenyezi Mungu ili awatoe kwenye giza kwende kwenye mwangaza na kwa uweza wake Mwenyezi Mungu kuziumba mbingu saba na katika ardhi mfano wa hizo. Ewe nabii, mkitaka kuwapa talaka wanawake, basi wapeni talaka kwa kukabiliana na eda zao, yani wakati wa tahara kabla ya kuwaingilia. Na ithibitini eda na mcheni Mwenyezi Mungu, Mola wenu mlezi. Msiwatoe watalaka katika nyumba zao walimopewa talaka. Wasitoke humo ila ikiwa wamefanya kitendo kichafu wazi Hukumu hizo zilizotangulia ni alama za Mwenyezi Mungu amezifanya ni sharia kwa waja wake. Na mwenye kukiuka mipaka Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu nafsi yake. Hujui pengine Mwenyezi Mungu labda ataleta jambo zilitarajia baada talaka hiyo na wakapendana. Wakikaribia walioachwa mwisho wa zao warejeni mkae nao kwa wema na ihsani au farikiane ninao bila madhara na washuhudisheni kuwarejea na kufarikiana watu wawili waadilifu miongoni mwenu na toeni ushahidi kwa mujibu wake kwa kumsafia Mwenyezi Mungu hayo mlioamrishwa ndiyo na waidhiwa mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mwenye kumhofu Mwenyezi Mungu akazishika amri zake na akaepuka makatazo yake atamjalia njia ya kutokana na kila dhiki na atamtengenezea sababu za kupata riski kwa jiha ambazo hata hazimpitikii katika fikra zake. Na mwenye kumwachia mambo yake yote Mwenyezi Mungu, basi yeye ni mwenye kumtosha, hana haja ya mwingine. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimiza litakalo, ni mwenye kutekeleza lipendalo. Amejalia kila kitu na wakati wake wala haupitiki na kipimo hakivuki. Na wenye eda ya talaka miongoni ya wanawake waliosita kuingia miezini kwa utu uzima kama hawajui wahesabu vipi eda yao basi eda yao ni miezi mitatu na wale ambao hawaingii hedhi kabisa ni kadhalika na wenye mimba eda yao inakwisha wanapojifungua na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na akazitimiza hukumu zake, Mwenyezi Mungu atamsahilishia mambo yake. Sharia hizo ni amri ya Mwenyezi Mungu, si ya mwinginewe. amekuteremshieni yeye na mwenye kumcha Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi hukumu zake humfutia makosa yake na akayafanya makubwa malipo yake. Wawekeni wanawake waliomwedani humo humo katika nyumba zenu kwa kadiri ya uwezo wenu wala msiwaletee madhara yoyote, kuwaletea viki katika maskani. Na ikiwa wana mimba, basi watoleeni gharama za kuwakimu mpaka wazae. Wakikunyonyosheni watoto wenu hao watalaka, basi wapeni ujira wao. Na amrishaneni mambo mazuri ya kusameheana na kuacha kutabishana. Na ikitokea kati yenu dhiki na tabu, basi baba tafute mnyonyeshaji mwingine badala ya mama aliachwa. Atowe mwenye nafasi nzuri ya riski kwa mujibu alichokunjuliwa na Mwenyezi Mungu na mwenye dhiki apato atowe kwa kadiri alichompa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hamkalifishi mtu ila kwa mujibu alichompa. Mwenyezi Mungu atajalia baada ya dhiki faraji.